ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. Distopies. Tercera. Va passar després del Delta Baix. Quan van matar trets el president, van matrallar el Congrés i l'exèrcit va declarar l'estat d'excepció. En aquell moment ho van atribuir als radicals islàmics. Que tothom mantingui la calma, deien per televisió. La situació està dominada. Jo estava atordida. Ho estava tothom, n'estic convençuda. Semblava impossible de creure. El govern en ple havia desaparegut de cop. Com havien pogut ocupar el poder? Què havia passat? Llavors va ser quan van suspendre la Constitució van dir que seria temporal. No hi havia hagut ni aldarulls al carrer. Al vespre, la gent es quedava a casa mirant la televisió, esperant orientació. No hi havia ni tan sols un enemic a qui assenyalar. Hi va haver manifestacions, per descomptat, amb moltes dones i uns quants homes, però molt menys nombroses del que hauria pogut esperar-se. La gent devia tenir por i quan es va veure que la policia, l'exèrcit o qui fossin obrien foc pràcticament en el mateix moment que les manifestacions començaven, les manifestacions es van interrompre. Van posar bombes a uns quants llocs, com ara oficines de correus o estacions de metro, però no es va arribar a aclarir qui ho feia. Hauria pogut ser que fos l'exèrcit mateix, per justificar els escorcolls informàtics i també els altres, a les cases. conte de la serventa, de Margaret Atwood, ens situa en una societat autoritària, teocràtica i classista. Un món distòpic en què la disminució de la qualitat ambiental i l'augment de la contaminació provoquen l'esterilitat de gran part de la població. És per això que la classe dirigent, que dicta les normes i marca les lleis, estableix que les dones fèrtils estaran al servei dels poderosos amb l'única finalitat de donar-los fills, després de ser violades recurrentment a través d'un acte ritual. La societat viu en una por constant. Les conseqüències d'incomplir les lleis són devastadores i l'adoctrinament i el rentat de cervell són continus. les colònies es passen el dia fent neteja. A vegades només són cadàvers d'alguna batalla. Els dels guetos de les ciutats són els pitjors, perquè queden abandonats més temps i estan més descompostos. Com que a ells no els agrada que els cossos quedin tirats, perquè tenen por d'epidèmies, les dones d'aquestes colònies es cuiden d'incinerar-los. Les altres colònies són encara pitjor, pels abocaments tòxics i les fugues radioactives. En aquestes, calculen que al cap de 3 anys, com a màxim, et cau el nas i la pell se't desprèn com si fos un plàstic. La majoria de gent que hi envien és gent que es volen treure de sobre. Hi envien dones grans, ara entens que ja no se'n vegin enlloc, serventes que han gastat les tres oportunitats que tenien i incorregibles com jo. Tot és material de rebuig. Són totes estèrils, evidentment. Si no ho són quan hi arriben, ho són al cap de poc de ser-hi. Margaret Atwood, 1939, Ottawa. Poeta, novel·lista, crítica literària, professora universitària i activista política, Atwood es descriu com una escriptora feminista. A moltes de les seves obres apareix el tema del gènere a través dels mites socials sobre la feminitat, la representació del cos de la dona en l'art, l'explotació social i econòmica que està sotmesa i les relacions que estableix amb altres dones i amb els homes. Altres temes recurrents en els seus escrits són la identitat nacional canadenca, els drets humans i els assumptes mediambientals. Atwood va col·laborar a la fundació del Centre Canadenc Pen Club Internacional, una associació d'escriptors que fomenta el contacte i la cooperació entre autors de tot el món i que s'encarrega de promoure la llibertat d'expressió i donar suport als escriptors empresonats. I fins aquí, Lletra Ferides, Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania. ¿Os acordáis que el mundo cambió mucho, no lo digo por decir, lo digo en serio que de pronto el mundo se volvió loco, muy loco, perdido, ¿os acordáis? Fue todo tan repentino. Todas las cosas del mundo de pronto cambiaron de sitio. ¿Os acordáis? Todos estábamos perdidos. Ese día todos amanecimos en países distintos, paisajes inauditos, lugares remotos y que insignificantes somos. No cambiaron la cosa de sitio con nosotros dentro. ¿Os acordáis? Hubo confusión e histeria. Parecía mentira, nadie lo comprendía Éramos como hormiguitas cuya cabecita no explica el pie que las pisa. Somos tan pequeñitas, eso no se entendía. ¿Os acordáis? Berlín estaba en la China. Las personas de Sevilla amanecieron en Hungría. Roma estaba en Katmandú y Helsinki en Iguazú. Y Moscú, eso no lo sabes ni tú. Y Moscú, eso no lo saben ni tú. ¿Os acordáis? El mundo cambió mucho. Y cuando digo que el mundo cambió mucho, no lo digo por decir, lo digo en serio. Porque de pronto los continentes y los mares, los desiertos, los glaciares, Eran montañas y ríos y bosques y selvas y valles, pantanos y estepas, también se sumaron al caos y eligieron cambiarse de sitio. No hubo terremotos ni ningún cataclismo, fue todo suavecito, fue como un susurro suspirado al oído. ¿Os acordáis? París estaba en el Congo las personas de Estocolmo amanecieron en Kioto, un vikingo en Malibu y al que en Tumbuktu y el Perú, eso no lo saben ni tú. Y el Perú, eso no lo saben ni tú. ¿Os acordáis? ¿Recordáis el Everest? que se alzaba como un dios enfrente de Jerusalén. Faltaba fe, faltaba fe para entender a dónde vamos, de dónde venimos, de dónde veníamos. Todos parecíamos tenerlo muy claro, pero hacia dónde vamos ya era un asunto un poquitito mucho más delicado. ¿Os acordáis? Fue todo tan asombroso algunos nos pareció realmente gracioso, incluso divertido ver el mundo tan cambiado. Y nos reímos un poco, pero pronto nos dejamos arrastrar por el pesimismo y nos juntamos al resto de humanos para poder resolver el maldito misterio. ¿Os acordáis? Éramos tan vanidosos. Se pensaban los humanos si se ponían de acuerdo. Si luchaban todos juntos podrían dominar el mundo, ¿os acordáis? Mejor voy a repetirlo. Se pensaban los humanos que si se ponían de acuerdo, si luchaban todos juntos podrían dominar el mundo, ¿os acordáis? Fue un completo fracaso ese mundo que antes era todo nuestro, ese mundo del que no creíamos los dueños, simplemente seguía girando sin nuestro permiso. Razonares de tontos y nosotros tan locos, exprimiendo los sesos muy serios, tozudos y muy concienzudos. Levantando las manos, suplicándole al cielo y pidiendo socorro. ¿Os acordáis cómo gritábamos socorro? Como pide socorro pillando un pobre pajarito. Como pollos descabezados profundamente humillados. Estábamos desubicados, estábamos desparramados, todos desordenados, errando por el globo terráqueo sin razón ni motivo, sin sentido no estaba en Japón. menos, unos pocos, otros muchos y otros como buenamente pudieron. Lo que algún día fueron dueños de algo, fueron desvalijados. Los que alguna vez se sintieron muy de algún sitio lo pasaron peor que ninguno. Los líderes del mundo perdieron el rumbo. Los charlatanes se quedaron mudos, los falsos profetas fueron desenmascarados cayeron sus dioses de parro, Los reyes quedaron sin reino, lo sábelo todo humillados. Los científicos más listos parecían tontitos. No, no somos nada. No, no somos nada. persona sin la gente que ama. que es el futuro si de tu pasado ya no queda nada? que es un político sin un guardapaldas que es un militar sin sus armas, que es un científico sin vacuna, recitaba un poeta bajo la luz de la luna. ¿Os acordáis? Fue una auténtica tragedia. Un gran drama en clave de comedia, una farsa donde la gente interpreta el papel de aquel que siempre tropieza dos veces con la misma piedra. Siempre pasa lo que no te esperas, nada sale como uno desea. Nunca sabe dónde te equivocas, pero eso ya a nadie le importa, porque todo se puede ¿Os acordáis? Se nos cortó la mayonesa. Pues nuestra querida tierra nos guardaba otra sorpresa. De repente las personas éramos de otra manera. La gente cambió de forma, ya no eran como eran. ¿Os acordáis? Niños con dos cabezas con el pie en la oreja y otro el pito entre las cejas, una mano en Malibu y el corazón en Tumbuktu. ¿Qué harías tú? Eso no lo saben ni tú. ¿Qué harías tú? Eso no lo saben ni tú. ¿Os oh, acordáis? a pesar de que algunos pidieron perdón a la tierra. Pachamama, mamá tierra. Otros dijeron que no, que la culpa era de ella. Vaya mierda de planeta. Otros simplemente dijeron la tierra está enferma. No era un simple planeta relleno de piedras y lava y de fuego y arena. Era un pobre ecosistema que tenía sus propios problemas. ¿Cómo estaba el planeta? Estaba majareta. ¿De qué sirven los medicamentos si nadie comprende el prospecto? ¿De qué sirve Cuidado que esto se acaba. Cuidado que esto se acaba. Se acaba. Se acaba.